eta egun goan pilota eta mendi lasterketak aipatuko ditugu Mendi lasterketetan Dona Martiriko lasterketa eski eh, aipatuko dugu edo hori interesatuko gira igande untan Eta horren aipatzeko gurekin eh, dugu Silvian Aizager antolatzaile bat atxaldun Silvian Eta ondotik eh, ez dugu behar bada hain aktualite aktualitatean, baina aipatuko dugu beste zerbait zuekin. Peio Salaberri eta Gil Errota Berea, atxalde hon bier. Bai. Atxalde hon. Hala, ziekin aipatuko dugu la diagonal defu, eh, orduan eh, esplikatuko dugu zer den, aski, aski ikaragarria da, biek biak hain bat han baitzinezten edurla ezain aspaldi. Reunion ugartean hori zen, eta hori guzia istantea ipatu dugu, baina lehenik, lehen partean pilotaz plazariko gira eta usua aipatzen ez dugun modalitate bat gaur joan pasaka izanen dugu izbide zurekin Olivier Arotzaren eh, atxaldeon Atxaleon eta hogeita erazten duguen zuek ere parte hartzen alduzuela 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, oita mach 0 bat telefono zenbakira deituz eta biztan dena zuen galderak, zuen oagak egiten al dituzuela eta lehenik egamezala pilotarekin hasiko gira, sustut hori die gero eh, baituzu pasaka epatuko dugu, pasaka trinketan jokatzen den modalitate xagori, bibiren kontra, parez pare, guante dosistera batekin eta kondaketa bereziarekin, biskabate gobotian eh, bezala amairu jokotan. Hor, susen naiz, hori bie, mementoan? Bai, bai, susen, susen. Hori da, eh? Ara, gultzen atzira piska bat mikrora. Larun bat untan, da, Euskal Herriko sapelketa? Ara, bai. aste buruntan. Aste buruntan, igandetan partida. Partidak partida igande goizetan, beti? Usaian, bai. Igande goizetan. Baina, kambiatzen aldira. Ara, ere. <laughs> Me, noronaki, igandetan. da. Hora, nola heldu da, orten goizapelketa, somat multxo, somat ekipa, nola heldu da? Ebe, eh aurten euh, be, bakarrik euh, sortzi ekipa dira, e, gandain urtean amabi, aurten sortzi, bo, ez dakit uh, sobera zendako, badira ekipak ez dira engaiatuak. Ah, hortako da, ez direlako engaiatu, edo jautsi direlako, edo beste sistema bat abezen lako? Ez, ez, ez. E, Multsu bat, aurten, e, sortzi ekipekin. Multsu e, bakar bat? Bai, bai, bai. Denak denen kontra? Hala. Eta ondotik? Xalkapen bat, eta gero finalerdiak. Ah, ba, elaburra izanen da, aurten? Bai, bai. Usa jama ino laburako? Fe uste dut horra dela, eh? ez dut kaso bera egin. Eh. Talderi dagokionez, eh, alaketako dira, ba, biztan talde batzu eskaz dira, behar da pilotari eh, on batzu eskaz dira. Hala, behar orten eh, bazen erxar ikiko ekipa bat eh, falta. Zagas ekikoa? Bai, bai. Bi, ekipa eh, Salaberri, eh, gane urteko eh, patxi, finalia. Le, peio zurekin nahi patzuk du, oh, eh, zure semea urtean ez ari pasakan, Ez, ez da ari. Ez du, ez du kausitu lagunik? Ez du lagunik hausitu, eta hartako guzti du. Bai. Hmm. Pena hakin, baina ustenik. Ha, ah, xapelduna, ez da hori zanen, behar da erresago zuretako hori beha, hauten? Baina, hori Bo, azteko, uh, bon, beste aldaketarik, hori bat dire jokalari berriak, edo... Be, ganden orteko, ganden orteko txapeldunak, bigarren makilako txapelkunak e, eh, igotzen dira. Bai, hori igotzen dira. Hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Nadal Djokovic? <laughs> Nadal Djokovic. Pasakako Nadal Djokovic, enor dira? Uh, Usaiakoak azkaine, pentsatzen dut. Azkaine, enor da, uh, eta? Albiztur eta bezakit norekin ari den, zalaberri uste dut. Ah, beste zalaberri bat, bai? beste zalaberri bat. Eta gero, badira, Maigoriko ekipa bat ere, ba, bat dira... Ah, Nadal, Djokovic bioiek dira? Ah, elgarrekin dira. Ah, elgarrekin dira. <laughs> Ah, ah, ba. Hor zeila izan da, bai. <laughs> Ado, soviek, mester dira, ezinunkituak? Uh, unkituak? ez, ez dakit. Uh, ongi ali dira hor talako, da hilabaztea hien kontra, mego. Ba, me ez dute den, dena irabaztan, ala Began bai? den gande nortzen, bai. Bi, bi, dute. Bai, bina partida guztiak? E, bai. Partida guziak ere mantzituzten. Eh, bai. Hau da, noien gontza... partida behar bat, bat galu, me, ez nahi xo. Ez, ez da ere, e, eh, ezten du. Ba, oiek, beraz, ezin unkituak, gero ondutik, oien ondutik, nor heldu da? E, bada, e, urkunean ekipa pulita bat ere. Urkia... Urkia nahiak. Nahiak. xaran ere, bada, ekipa bat. Ah, ez nor da, xarako, <laughs> xarako talde pulitori. E, Andoniai. Hai. Eta ni. Voilà. <laughs> Importante da, eh, autoestima auto pilotan ere. Saiatuko gira zerbait egitea, ala. <laughs> Eh, favoritu, hafen, favoritu dutan edo gaineko multo hortan ziste, bai? Hor uh, eh, gengo duan. Uh, Iaz norako xapelketa egin zinuten? Gu. Bai? Uh, ligan uh, galdu ginoen batez uh, lago Hai. Eta frantziakoan uh, finalerditan uh, askainen aurka. Hai. E kolpatu nitzen hor. Ah. Irabazten ginoen eta kolpatu nintzen oztarako. Ez dakit berba ez ginuen irabaziko, me ongi partutu aginen irazteko. Eh, eta orten ez zirela kolpatua? Orten uh, eh, ez gira asia, orten eh. <laughs> Mementoan ez zirela kolpatua, azteko, eh? Ez zirela kolpatua, mementoan? Ez, ez, ez. Orten, ba, eh, jasko xapeldunak irandu duzu beraz, azkain darrak Euskal Herrikoan eta Frantzikoan, eta finalistak, nor ziren? Uh, Ligian ebe Zalaberri, bai horrikoa. A, ah, finalista zen, eh, berdinak ziren. Ah, ados. Bai. Eta aurten eh, eskaz dirinak, behar, bada, badaleku bat finalean hartzeko? Hori ikusiko. Bada maila desberdintasuna handia talde batzuen eta beste batzuen artean? Bai, bai, de, de lehen mailan bada diferentzia. Bai, hori egan, lehen mailan. Lehen eh, mailan bada, diferentzia. Zein dira bi uh, muntxoak, zaila da gaitea beti, baina... Zein ekipak? Ba, hor, gainekoak eta azpikoak egan genezake. Hori zaila da, aldatzen alda, orte batetik... Eh, ba ez baina, orten, orten, orten. Orten. Ba, egan duzu, bat dira... Egan Angeru nere bada ekipa bat, eh, ongi ari dira ere... Angeru da Bai. Bai. Eta ah. gero besteak gutiago dira, hor... Eh, zer da, senpere... Zer, ba, senpere, gero... Iazko bigarra mailakoak nor dira? Ah, Iriburukoak. Iriburukoak. Monto. Monto montio. Bai. Bon, ezakit, ez naiz sekuro nahi kontra ditu, orduan ezakit. Bon, eh, supusatzen da, bihar mailatik heldu bat dira, pixka bat... Uh... Oa, izaten dira sorgesak, ezakit. Zaten dira sorgesak. Olivier, zertan, zertan da zure ustez, eh, Olivier Arotzaren, eh? zertan da zure ustez pasaka, momentu untan? Momentu untan, betikoa izan da, ola, Gehiena da, dioko hori, diostatzeko. Fe, nahi dut, txapelketetan, txapelketetan ez da eskuskan bezala diokulariek ez da ez dila hain, ongi prestatzen berroa hmm. Aipatuko dugu ezen, eta behar da, ez da, ez da lehen, eh, beren lehen modalitatea, hmm. aipatko dugu izan bestek hor, eh, Gil Rotaberea eta, eta Silvena Izager, eh, ezagutzen duzu, eh, Pasaka? Puskat, baina, ezagutzen baitzu bai horiak, hartzen uh, been on the Ala da ezain beste ez. E, Baina aitzez ala badakita nola zen bai? uh, Badakit zer den, Ikusia? Sekulan ikusi ez. Uh, aizana? Zuzenki ez. Telebistan Jil zuker ez. Eta zupe jo bai bistan dena. Bai, nik hala segitzen dira. Bai, bai. eta aizana berra da? Ez, ez aizana banan domaia dekerte utara, hoi gaztek eta nola zestin geio hasten, ikusi ze joko mota polita den, eta, bueno kompreitzen dira, pixka bat, zen, iande goizetan duk beti hartzia, eta <laughs> nolaz gazte horik eh, kompritzen dira, eta bai. eh, prest bi amunaren dako, baina polita joko politau eta izierriko giro hori, hori nahi duk azpimaratu izierriko hmm, giro. Denek ezten dute, zan pasakan, eh, bai. atal importante badazteko ah, ba, giroa, bizikiuntza, bai, bai. akomatzen Gero, ez dakit zerbait, zerbait gertatu den, hor, apaltzeko eh, lehen mailako ekipak, batzuk abandonatu dute, zakit desgustatuak edo ba, aspektuak edo... Uh, da, me uh, usaian, usaian ekipa, ama ama ekipa badira, dira, usaian. Hmm. behar zakit. Bon. zinuen, uh, eh, etzela gutiago entrenatzen zirela, er, erreiten alda pasaka dela uh, pilotaren dako bigarren, uh, beren bigarren modalitatea, ez da, beren, uh, eh, bederen, uh, be, beren modalitate principala, erreteko maneran? Bai, gehienak... Uh, gehienak ari dira beste zerbait ba, ara, ara, hor uh, aldibidez uh, azkainek, ari dira hor joko garbi, edo luzian, edo e, hori, e, egiten dute hori, ez da ba, egiten dute uh, irabazteko ere, ez, ez dut sentitzen... Uh, eskuskan bezala edo motivazio hori. Eh, zu hau za zure, zure modalitate principala, zure mm eskuskalaria zira, Hai. zendako, eh, zendako, pas, zendako pasakara pasatzen zira, seski? <laughs> Bai, be, uh, eh, dola, ogoi urte alinitzen pasakan. Ah, bai. Ez nintzen ari eskuskan, nahi behar esku, banuen, banituen arazoak eskualiekin, hasi nintzen horretan, ha, iturginen nera nahiarekin, ez dakit bizpailu urte, fer, eh, lau bostokte ere. Eta gero, ara, biziki maitatu nuen joko hori, giro hori... Uh, utzi zinuen. Ara, utzi nuen, nuen eh, be, nora berriz hasten alnitzen eskuskana. Hmm. utzi nuen. Zanta, ezin dira biak egin? Oa, zaira da. Goi mailan? Goi mailan ez, ezin da. Ara. De, deia partidak igande goizetan, pasakan eta e, e, eskuskan ere e, arumata txaldean edo ara, txaldean ba, Zaila, da eta zendako orain ez duzu eskuska usten eta bakrik pasakara pasakara pasakara egiten duzun hori egin, dute hori eskuska Ados. eta sinitzen hortan para daukan dut Bez, orain pasaka zure pilota modalitate bai. principala eta eskola jimbizik da? nora? eskola jimbizik da pasakana? Eh, Mareruski. Ah, Zatako zu ustez? Bela, ez da aski ezaguna. Hora, hori gita iba Ez ezaguna. Eh? ez ezaguna. Bazia multat ez Elizondotik, Elizondo bazian eh, taldeat, dira bi urte hartio. Bai. Gurtasun, Eke eh, gelitutuk... Baina ditzondan segitzen dute, behar bada ez trinketean, baina segitzen dute beren eh, ezkerparetako... Bai... beren pasaka, eh, kakotxan ah, artean, ertena balima da. Bai, bai. Justukia eginen, pixka bat, ipazkinuen pasaka zertan zen, eta zer egiten ala zen, pixka bat modalitate hori, pixka bat berpisteko, do indartzeko, zeiten alda? Ara, e, diustut, e, ganden urtean atera da elkarte bat, edo e, elkartu gira diokore, diokoralien artean hor, e, e, elgarrekin, e, e, piskat e, pasaka hori e, bultzatzeko. Hmm. Orduan, ah, edo. Ah, elkarte horrek nola adu? E, pasakaren e, lagunak. Ah. E hori, uh, gira hor, uh, e, behoi tamar bat uh, kide? Behoi tamar? Hai. Da denak pilotariak? Uh, kasik denak, hai. Ah, eta hori, uh, eta... Zendako sortu zen? Be, justu hori, hortarako piskat, uh, dioko hori, uh, bultzatzeko piskat ez bakarrik euskal egian, eta ere, uh, frantzian, eran edut, uh, landesetan, edo... Ah, bai borderen, edo, ez dakit... Eta baita ere, bon, trinketa bat behar da zen, esaz, beraz baita ere uh, Ameriketan, edo... Zertarako ez, bidaia batzuk egiteko. <laughs> ez da hori helburua. Ez ez. ez, ez. <laughs> Eh, eta eh, zendako, zendako elkarte bat sortzen da bada, bada liga, bada federakuntza? Ara, be, dinamika bat diokolalien artean uh, sortzeko, uh, eta gero olegin dugu, uh, eh, dilo batzuk japatzeko, egin ditugu t-shirtak, poloak, horien saltzeko, eta uh, ordon orduan biltzeko. E, uh, egin dugu bidaia bat, borderen, dilo horrekin, eta egin dugu aterali bat hor borderen. prezeski, el, elburua da pasaka ezagutaraztea. Bai. Eta hori nola eginen duzu, eh? Ez agustara zi? Kampora joan ez? Mara, ara. Ego behar bai, bo, momentu az ez hemen, men men ala txapelketa bat, orduan... Eh, hemen ere ez da bizik izaguna? Ez ere. Adibidez, hor baditugu, bi jende, sekuran ez dute ikusi eh, zituen eta... Behar bat pilota ere ez dute eh, segitzen ere. Behar bada, baina... Behar bai jubia edo... Ah, segitzen dute, segitzen bai. dute. Hala deba, eskuska ba, gero... Bai. Me ez dute sekulan ikusi, ez du balio behar bada bordelera joitea, batzuk hemen ez zantzen. Egia ere, egia ere. Eta hori pentsatu zue? Uh... Eh? Behar egira hortan. Hala, piskat uh, eh, gauza hori uh, mugiarazteko. Hmm? bat sentitzen duzu, ligatik eta federakuntzatik, azken fina txapelketa antolatu aparte, ez dutela beste egiten? Hala, uh, ez da segitua ez, uh, ez dut nire ni segitzen, uh, me, jane dut ez da gauza hondirik egiten eh, pasakaren dako Atxamaitzen zu. Bai. Eta ba, ostion nahi patu ditugu bastandarrak, bastandarrak ere ari, ez bastandarrak markatu, <laughs> ez bastandarrak elkartea, bastandarrak elkartea eldu, uh, eh, istantea ipatuko dugu, baina bastandarrak bastanen bizi diren eh, pilotariak, ari dira pasakan ere, uh, ari dira, hori uh, entxatu hau Ez, bat ere. Eta ez, ez. ikusi nezake, zuko oai, oai bakri, bakri pasakan alizirela uh, eh, urte guzian niokatzea? Mm -hmm. Zertakoaz, oai. Zertakoaz? ongi bai. izan egitek. Ero ez da aski pilotaririk? Eben ez, Hor, harremanak baitu zu, elkarte hortan uh, ebe bastandarekin, preski, elizondokoekin, eh, uh, eh, iruritakoekin. Berba liga, ez dakit me... Bai, liga, bai, ah, bai liga, bai, ahemanak, bai. Tal, fen klubak... Zueko elkarte berrian, hor, pasakako, pasakaren lagunak, bai, nola Bai, bai, bai, bai. Pasakako lagunak, bai, da? Ba? Bai, bai. Ahemanak baitu zu, adibidez... Uh, Eiekin? Ez. Ez bat ere? Ez. Bo gero ez ditugu uh, gauza hondik ba, berria, berria da, eh, bai, bai. Biziki berria da, ere, eh, bai. eh, somat, denbora sortu dela. Uh, gande nortzia, ma, fe, egin da, pixkanaka, pixkanagi, e, egin da, eta bo, hmm. Ez da gauza hondirik, hori no egina. Hmm. Hor, biltzen zizte, erran duzu berroita mar bat, mm -hmm. biltzen zizte, nantzegun? Bo, ez egin ditugu, ez dakit, uh, bilkur, Hmm. Aipatzen da ere, eh, pixka bat eh, pasaka garatzea, lanola trinketa, bidasuneko trinketan, bardozeko mm -hmm. Eh, trinketan, badu alare pasakako uh, kutsu handi bat, bai. Egiten da, urtero hor, adibidez, xaran, bestetakoz, lehiaketa bat, Ba, ere. Bai. gero egiten Horten egin dute bat lehen alikotz uh, azkaineko bestetan, Eta egiten dute eh, labastide klerantz ere. Bai, bastidan. Hala, bestetako atz lehiak eta. Ah, martxan da? Eta pixkan eska, piskana eka, ah, ari da hartzen. Mm. Eri guzietan, ari dira montatzen eh, lehiak eta bat. Eta hori purita da. Mm. Hala, zer da, uh, pilotariak eskaz dira, ikusleak eskaz dira? Ba, ikusleak uh, <laughs> le lehen ele horra zen. Ba, eta betetzen ziren uh, eh, finalekotz. Bai, bai, oain ere. Eta ba, gero, diokolaliak, uh, eh, diokolali bat endako zaila da. Bat egiten baimatu joko garbi, bo, haste buruan bi partida, bo, sa, aski zaila da. Zenta, e, berba ez du imaiten txura, me zaila da dioko hori. Zerda, emisiko kalitatea? Nola? Emisiko kalitatea arzeko pasakan zer da, zuluztaz? Usaiakoak, salua, uh, eh, bista, eta fizikoki azkarrak izan, azkarra izan. Eta gazteak dira zen direnak? Ez eh, denak. Ez denak. Baina <laughs> gerozta gero. Badira gazteak, badira gazteak bai. Ganden orten bat zen ekipa bat zinez eh, hona eh, bai horrin, eta orten ez dira di. Berba, joko garbilen dako, zenda zaila da, besoen dako biak egitea. Biak egitea. Egia, egia da pasakak, hartzen uh, dugu, dola, ogoi urteko pasakak, eta guaiko pasakak, gaztetu dela, alere? Bai, hori bai hori marka hona da? Marka hona, be, beti hori izan da, eh. E, nialin zelari gaztean itzera, e, orte banuen, ordoan, eh, baziren eh, gazteak ere. Baziren gazteak ere? Bai, bai, bai. bai? Beraz ez da, inbeste gaztetu orten duzu? Piska bat, me ez hainitz. Ez aski. Ez aski. Ara, ez aski. Ez aski. Me zaila da dioko hortan eh, hartzeko. Zaila da? Bai, eh, jendako, ekan dut, bi espresiatate ah, bai, bai, bai. egite. Esku uska baino zaila hau da, pasaka? Ez. Es ez ez mm. ez da aintzaira ez da aintzaila jokatzeko ah, ez jokatzeko gero bon, berda litu be, joko mm. guzibitan bezala eh, berda beti antrenatu eta e, eskuskan da gehiago bortitza fizikoa berda ez da joa berdina mm. fizikoa goa da eskuska pasaka baino bai teknikoa go pasaka Diokoa desberdina da? Ba, janik, behar da biskabatu saiaukan, behar da izan. Ah, Ara, da, diokoa da mm, zuzenkiari. Zuzenkiari. Desberdina da, diokoa. Zer duzu gustukoen zu biakin meititzu zu? <laughs> Zer da, eh, eh, Ez, ez, ez. Maite dut pasaka, me hoi izan da eskuska. Ba. Eskuska? Bai, bai. bai. Ba, zure bizi gehiena, pasa duzu. Bai, bai. Da, bai, oino, eh, zure gelditzen zaizun bizi guzia pasakan pasako duzu, behaz, eh? Be, hausian ez pizkat, eskuskan uskan berit. Zazira pizkat. Hala, utzi nuen, me, hala, ganden udan, bazen eskaz, pilota libat eskaz xaran, hartzeko plazan. Bon, bon. Aizan zira, jande alfagorik. Hala, hala. Olivia Rotzaren, zendako, zendako xaran alizira? Zendako, be... Edo xararen kondu, egiteko. Be nahi behar duzu harin eh, Baita, erraitzen duri, baita talde bat senperen Eta zu senperta gazira Bai, me eskuskan egitzen eh, Nere licentzia zen uh, eh, atzakin, uh, zorai Hala, <laughs> han bizi nitzen Eta han ort, uh, ort nuen licentzia Simon zoraitzekin alitzeko Bai Hala Eta, bom, utzi gerostik, uh, ukan nuen parada pasakan haitzeko xaran, eta beti hartzeko uh, extension e, hartu zuzenki hor licentzia bat hor xaran eta hori... zin duzu zure ideko eta zuzu xaran eta nola ez nahi zorun ibiziko dena hor bilukanen ditut ora. ara eta geroztik da senperen eh, bikote bat sortu e, bai beti izan da ekipa bat eh, bai? beti alitu dira pasakan senperen Eta horko bai. or, or, hor da? Hortengo ekipa? Uh, Jean-Marie lehen mailan, eh? Jean-Marie bai, bai, Jean-François. Jean-François Lekin. Jean-François Lekin, là. <laughs> c'est ça qui court tout là, mais il s'est dit Jean-François. Euh, bon, partie d'acheter asteburuetan. Jean-François Huguenard. Huguenard, ah. La a Huguenard, euh, contrat. Ah. Euh, Euh, contrat. Il Ah, Il un Ah. a de ça, eh? il y a un, ah, vous Ah, hein. Voilà. Hai, bai. bat dira, berezko partida bat, gero ondotik edo horako zeit. Hortarako hain goizik. Eh, behatzitan um, alitzirelarik, nola zeten honetan atzartan zira, nola prestatzen zira? Seietan, <laughs> korrikatik batek. Zortziak territan? Zuzaien eh, eh, bezala, zazpitan. Zazpitan, eta behatzi honetan kantxan zira? Ara, atope. Nikel. Ara. Bon, lehen partideak esaduzue? Ah, Ah, bon? Ez? Ah, ez dakit. <laughs> Senperen kontra. Hori igandean ikan. Igan per, oiek, eh, eh oiek dira igan bigar mailatik? Ez, ez igandean yes. mailan ziren, oi. Bai. Ez da, ez da gain, gaineko parea, alare. Uh, eh, eh, ez, izen paper, ez, ez. paperan ez, me gero berda ikusi ikantxan. Bo, galtzen baduzu ega izkizite final egitarako. Bai. esperantza, e, irabazteko esperantza. Hortarako joan engira, ba. <laughs> Zu andonirekin, andonia jirekin, andonia eh, Bueno, me Olivier Itzuria ina, pasaka, hasten dela zapelketa, Euskal Herriko zapelketa eta behigandetan, partida, beraz entzuleak e, joan nahi baduzu, edo eh, zoeke, Silvain, Gil eta Peio, badira partidak igande guziz, ezkinkete eh, ez trinkete guzita, meina hor albidez badira partidak, izanen dira azkainen, izanen dira... Azkainen, Ara, bada, bada autatzeko, beraz, ah. eh, sarako partidak ikusteko. Eta berba, oi, e, eh, o jurnalian balima da zerbait, e, Bai, edo irratian, eh? e, Edo irratian, ere. Azki <laughs> izanen da, untsalaz eh, Untxalaz, eh, irratian, izanen ah. duzu horren berri eta pumpasaren asteko larun bat ah. goizean, ja jairtuko dela. Bikain. Nun diren partidak eta ah, nor ari den, eta gainera partida ederak, ba, ederrak, doaz, baina nitzetan ederrak, mhm. eta gero abantela da, badela beti aperitifatiki bat. Da, hori, hori bat, hori. Bai. Hori, beti ongi da zinua gatzea. Hori di, usten zaituku, joan bak baituzu uh, pilotan ari zira, hori da? Ara. Hena ez pasakan? Uh, pasakan piskat. E... Pixkat e, behar duzu, igandeko, eta, eta beste zerbait inen duzu. Beste zerbait ungitu. Esker mira, gurekin egonik, eta santza hon, uh, uh, igandeko, eta istante beraz uh, zugabe, baina istante mendi lastaketak aipatuko ditugu. Mineska goi bia. zoi. Salut, c'est Kevin. Avis à la population, le 16 novembre de l'an de grâce 2013, la Maison des Jeunes et de la Culture de saint justibar aura la joyeuse tristesse de vous convier à l'ultime anniversaire de sa demeure actuelle. Aloua Trompato guichou, hori Gravato Ginchin virgin Radio traduction ni tradukzionia jubiban. Bon, vous urdezikinak, azaroaren amaseian, Sauste, bota gaztetxeak donaistin ospatuko dituen La urtebetetzetarat. Yoko yoko serikoyak. eton sinsu itotsia amaretay goiti otitata coufena kahtet vernis pour la nariz bagleon chaque près ça anesthesia dj magie causal i belle ostelcer so si sonak suri oye oye Azaroaren amaseian, senpereko kirol zelaian, kontzertuak. Azteko, itziaren semeak. Ondoti, Elizado Brazil. Eta ongi bukatzeko, Pistoletak Atseko behatzitati goiti, zatoz tuede senperera. Gaualdi gozo baten pasatzerak. Senperekoak erake gaztetxeak antolaturik. jada punpasare saioan aintzina segitzen dugu, bilagan ezatia izanen dugu, entzuleak badakizuez ere parte hartzen alduzuela, 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, 0 bat telefonora deituz, pilota sola saizan gira guai arte, hori arotzaren gure gomitarekin. Pasakaz, da izan nire, bera pilotaria, helduen eh, igandean hasten baita Euskal Herriko zapelketa, eta orain, aipatu behar dugu, aipatu behar ditugu mendila asterketak, bi susen izaiteko, eta lehenik, la diagonal de fu, bi gomita baitugu, beraz, peio zalaberi, eta Gil Errotaberea, um, ehm, beraz, la diagonal de fu, eh, esplikatuko nuke, zer zen, mena zuekin endo zuen, ni baino, obeki, Gil Berroda, zuk, zer da susen la diagonal de fu? Fuda Foda korrikat uh, ehm, Iarte rinurean Euta ba. eta kilometra Desnibel uh, amar mila bit, Goiti eta bost Unta irutu anuan, eh? ah, bai. bost Bat bost, eh? Ados gira Eta ara, lehenbizikoak emaiten ditu eh? Goita iru kilometra Goita iru oren Goita eta gero horiek azken horik eh, meriten dituzte irutu 6 kilometra irutu sei 6 oren bakatu Untsa gandu, peio? Bai, untsa Untsa bai. hori da, eh? Bai, bai, bai. dut, eh, ostion, uh, zuek gine biska bat, banuen uste kasik berriun kilometro zirela, mauletik durangora, mauletik durangora, berriun kilometra bat dira. Edison dutik eta pastuz, eh, eh, beraz, uh, kasiko olako zerbait, eh? Ba, ba, goiti beti. <laughs> goiti beti, eh? Lehenik galdera bat zuretako peio bakatuko zu galdera hori itea, baina uh, egandorari eunteru eta bost kilometro, lehenu galdekin zure adina. Erten albada. Xuxen, xuxen ez diateran, eta zen... Uh, ni, e, e, nik e, etxen, etxen eta ukan minu amak, eta ordi makik ezagiten soberan oitzen, manan, jo, kartu identite famatu hortan, behoi eta amarien sortianu, banan ez, ez diat xuxen ala den, jo. Begoita sortua ah. eldu, eldu baita Irutan oita iru iruta, bat zutiri <laughs> Irutan oita iru uh, eh, Irutan oita eta biek burulatu duzie uh, eh, Eunta eta bost kilometroko lastaketa hori Bai, biek. Biek. biek. Bat, bat bestiek guen ofitio, banan, biek finitu. Ah, ba, ba nire xantza barrokte guti hau edo gixago guti hau. Bakizu, no. eh, peio, ezakit, eh, atxeman duzu zu baino adin gehiago bazuen noit? Baino bazian iruten noit amak urte. Hmm. Zer moriz, ikusi bai, dut? Bai, bai. Ura zen uh, gehien hasteko ha? iruten noit amak urte. Bueno, batuk, eh, gue adinetakoak, eh, bueno, eh, lik, eh, Baukan ez du gazte gazte, hmm. eh, ez du gazte anizan zik, eh, Zeran eh. isa beti egan hauzu eta gur, igatian ere beti gana huzu, adineekin sartuz geroz, luziak obedirela... Ba, bon, nik bezala besteke egan die. Ba, zenta gorputza jartzen da luzi da Zenta horik lasterka labo da, eba huzu eman indarra, eta tutuzte gorputza katxitzen alduena, hmm. kilometra guti, eta Ehm, bortitz handienean. Eh. Uh, hmm. Silvian, ez zagerzu nahi batuko dugu uh, dono artiliko lasterketa, ez hauten right. Bai. zinuen la diagonal de Bai, izen ez ere, ere zikusi. Ez <laughs> ba, ba, ba. hori zailango ba, da, ikusteko ba. Eh, berro da. Ba, Ez da olakurik izanen ikandian Ez, gure itxan, uh, ezin dugu horakurik <laughs> egin ez. Hona martirin. iruita kilometro, fite erten da. Eh, Peio eta Gil, zer, eh, zenako parte hartzen duzu ulako zerbaitetan? Zer sekatzen duzu? Ben, nik, nik sekatzen dutena dut... Janik, lehen aldia da iten duzula? Ez, hori demiziko aldia zen, no? Demiziko bai? aldia ah, zen, no? Zendako egiten ah, duzu? Zer sekatzen duzu? Demiziko aldia, zertako egiten duten hori, lehenik ezagutzeko beste... Beste erresumak mendi desberdinak, zenta, bon, gure... badira beste manerak, beste erresumak zautzeko, eh? Ha, ba, ba, mena, nala de esti bat zentzu, eta kusten eginak, bon, zumait, guk, piskat fite xau pastan ditugu mendi horik, baina, gero, gero, gero, kontengida, hola, bukatzen eh, gure, gure barnean, gero beste, eh, beste, eh, begitan, eta, importanta handi bat, baina, ene, ene, barnean, biziki uh, eh, argunte estimat ondi bat atxak ba, ah, dago, eh, olako bukatzeagoa, desafioa da. Ara, desafio bat. Ba, hori ba, ba, sustu zori hon, e, eh, go, gorputzan ez hautzia zerta adio joiten alden. Zuen gorputzaren desafioa da. Bai, uste diat hori den. Ez dira. Limita... bon, geho, limita bano fitio, bon, arribatzen ditu kuntsa, ez diugare ah, laupataka arribatu behar, ganan, Ez ez, eta gero gorputza jartzen da gero, zenta egun bat, egun pariaten burian, berriz, unioa giren, uh, hango mendibaten baten egitera eta kusten duzu kusten dugu gure gorputza jartzen dela oin, be, beste horrena pastuz mendi hmm, Biskat barnatuko dugu elastaketa istante, baina lehenik nenuke jakin eh, eh, bombiek bastandarrak taldekoak e, ziste logistika aldetik nola prestatzen da olako fen kario da bat e, ostio nahi patzik nuen izen me badira bada bidaia, bada loitekoa nola antolatu azizte? Dio, gu partitu gituk, eh, bon, ajantzak, ajantzak. Zuztalen aldia, eh, peio? Eh, Biaren aldia. Biaren aldia. Ajantzatekin, eta bon, geho behaukan otoat eh, hartu, otoat behauk lo, lokazionian hartu. Zemat balio du bideiak eman zaun? Gu patu diuk mila, mila, mila, mila, mila, eun edo mila bere bat ero, bako txak. Afen, ni Andriak egin hona binintzen, eh? Ta zin sakeletik? Ha, gu sakeletik, ba. Ha, ah. ah, ez da. Eta geho otoat, behaukala apartemendu tipiño bat beden atseman, non ez dukan lagunik edo ha, ha, ba, gustauk uh, gero. Hara, nik emini familio eh, beti berdin bauzu ere eh, gazkin hartzekoa. eta... Eta... Eh. Gio hantzomet in, in behar, gio no, ba, lasterkaldia finituta zilbek <laughs> zela, ke astea, zoma basatutuk igeio? Pastutuk asik ba iru aste. Ha, ah, iru aste. Hori ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, batean. Hala, ez, ez du bali joitea, lasterketa inta sartu. Ez, ez, ez, ez, hango geho. Geho goxatu geho bizkat. eta az, lasterketa zen? astapenean edo finitzean? Gu, enetako astapenean. Ba, enetako kasiko, asteten burian nina lasterka. Ez da sobera goizi jo dez, eta bon, al naiz eta lade buria lasterka horren gainean duzu, eta ah, pentsatzen ah, zua ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, bi horrenen bi horrenen zauk uh, ez duketa hmm. Eh, irakurri dut kasik 2000 jendek parte hartzen dutela okay. e, eh, elu dira jende horik? baziren ba, 2000 eh, ba, eta iruen lasterkari eta kasik 1000 sorzion bat dira, nik uste, ez, bi, bi, laun bat handik eldu, ingertetik eldu, ah, bai. bat uh, frantziatik eldu, eta gero badea kasik behoita bar bat eldu, Espainitik, eldu espainetik uh, japonia zizik ebazitian italiketzen gineek frantzia, dira ba. eta bai. frantzia egiten dute 2000 eta berrun bat eh. Eta beste berri bat. Uh, Badak biziki famatua eh, katalandara, uh, eh, Jornet? Bai. ez duren eta bukatu? Ez, min hartu ipiskat belaunean, hor, italian pasatia zean jani lasterkaldi bat, eta go, zeitz senditu gumendik, eta go, na, Salomon taldeak nahizian geldia hazi, banan aleak segituik eta hori izierri, polita txeman diudenek, hmm. finituik eta oita bat edo oita bigarren finituik. bai. Eta, bai. Erran gabe doa prestatu behar dela, orako zeitin niteko. Uh, eh, nola, nola prestatu zizte? Uh, nita zaxiz, ba honi aldenik ba, uh, eh, igandetan dut ateratzea ondiena mendian. Igande guziz? Uh, kasik igande guziz, uh, oai uh, iraite duntan, bon, bizik dela, baina uh, igande guziz egiten dut ba, lau bost zioen. Ah, bai. Noiz nola, den, eh, geixo, nire joan pixka gutio. Nuno nire zira. Ni aldo jariz ni. Bai. Eta hor dion, bada hande nahiko lekiak bada. eta badan potentzial handi batan. Bakarrik? Bakarrik bat beste laun bat, bankarra eta harekin ibitzen Eta kasik maila berean gira eta... Ta... Gero anglikotik ez da beste uh, eh, aste jarrik, bon, eskata eh, doaia da. Zinez, uh, ara, zure... Benan da doaia da, zenta hemen alduen bada enitz uh, difenta, mendi difenteak uh, ibiltzeko, eta um, bon, batu gan urria mendian, eh? An, bai, bai, bai, stakit, ba, uh, balean, ba. balean, ba, alduko balean, uh, stakit, uh, eba demeste, batzu, emeste, uh, uh, mendi difenteak bat utera ibiltzeko, eta han bada hauza, mendi, uh, eh, edo zoin mendiak. Uh. Eh. Eta igande guziz, igande guziz, behaz eh, be, beti entrenatu azira, ez duzu... Ba, ba, baina, ba, kotxe zumeit zuhazen ira paran, beste pilotean, beste ah, ah, ah, ba, ba, bera, ba, bere ateraldia. Ba, eh, ez da, ez da, sei horreneko pilota partida ikizan eh. egizaz. <laughs> Ba, ba. Untxalaz. Ez, nöite gan, ez duzu prestaketa berezi bat, hor, de, diagonalde fu horren dako, ala bai? Ez, ez, eta batut beste inagenin, inagenin uh, itzulia, hori uh, gorilaren Alsatzen. Hori zer da hori? Ebe, Pireneko, uh, eh, Gran Red de Pirene, erdaraz. Bai. Hortan eba dira egunta irutone kilometra. Ah, bai, usai hau zu beraz. Ago filaren buru atzen. Zer ba, da, trebeskatzen du? Eh? Trebeskatzen du zu uh, eh, Pireneo parte bat. Eh? Parte bat ez guztia. Hortan, inanin, inanin, bi ultra, bi ultra egiten da, lasterka egunta kilometra pastuika. Bai eta inani anina bi horik behar nintela errausitu. Eta biak hausitu. Eta biak hausitu nintin. Eh, Beio ba. zu nola Ba, ni ez diat uh, eh, iandia irudikatzen, nola espitu zubera lanian nahi zamear, oai gehiago, oai hastian gehinean banoak. <laughs> Ez nahi ere? <laughs> ni hastian gehinean. Bai, eta zomataldiz edo? Bi hiru aldiz ba, berdin itzuli handiakola? Ez sekulan sei horren, iru lau horren, uh, eh, lau horren, bai, azkenean buruz lau horren, tio, gauaz egirinuk eh, bizpai iru aldiz beden, gauaz. Ah, gauaz, ah, ba, ba, izan, bai, ah, ba, e, eh, epatuko dugu bai, gau, gaueko histori hori. Eta nunga indi, egan duzu? Ba, guke, guke, zile, zilean arabera, guke ah, ba. iparla iru, men, Azo, ah, piskat, Irubera, uh, eh, zamendi, eta gora mendi, gora makil, bon. Ara, piskat, eh, ba, eh, ba, bai gura, ba, bai gai, bai gori, eskolde hortan. Horiek, menditarrek baitira. Baitan duzu, lan azten, uh, eta gero pixkat hastean eta hartzen gira pixkat eta besteik ah, hartzen gure erriten da ah, erdaz bai, frakzione hartzen dira gure bihotzen pixkat kurri hastena zeil hastena eta berda, berda pixkat ba, indar emaiteko eta eh, eta besteik ez eh, musku edo lako ez onik ah, ez onik ez ez ez eh, adibidez jatekoekin kasu iten duzu Nik ez dut psikia oso maiten da. Nik ez, normal. Mendiak horretzen zuta. Ba, Hu ba, ez ditu goa. Txala sei horren ibidizira <laughs> mendian. Baina kaso ez dut hori egiten egon dugu, ziz eh, egiten dugu gure programa. Ta... Ah, ba, ba buzi programa beraz. Eh, ba, piska eta But... lego iti ba, beran. Ba, ba, iti beran. Bon, jiteko berriz eh, la diagonal de fu beraz urrian izan da, espanitzuko? Ah, urrian da, ugoita, ugoiana. Hori, fine. Oh, noite daukula, eko eh, egi bezala, eh, <laughs> oi. Hori, egiten. Eh, bat denbora eman duzu, Nik emaiten dut berroita bi oren, emaiten dut. Eio? Ni berroita zazpi, zahaz. Berroita zazpi, Eta berroita bi oren ez, lasterka izizte? Ez dut, komprietzen, hori. kasik, uh, bo, berroita bi oren, dira, kasik bi egun osoak, eh? Ah, ni pastan dut bi gaua, bi, nik, Bi, oke? Bai. Bigaua. Eta bai, gero... Bai, Eta horzeun atxian amiko ontan. Hai. Eta gero arri batu gitu glaumata ilunianko. Nola iten duzien jateko, loiteko... Uh... Loiteko nik hasi gestu loin, salbu hiru aldiz bos minuta. Idu aldiz, bos minuta? Ah, bos minuta, bos minuta, eta gero handi goiti eh, berriz bulia friskatzen dut, eta berriz eh, partitzen ez. Eh, eta ez zire lokartzen, ez zire... Ah, bos minuta, ah, bos minuta lokartzen ez, edo... Akidu bat zautu edo? Ba, akidu haiten da, ordean doiten du, bos minutak. Eta <laughs> zem duzu idatza gailua, zei? Eta ez bera jatzen ez, kusten dut, horrena, eta... Gauaz. Ba, gauaz, gauaz. Gauaz. Eta gero, unua zen itzen bat eloak atakatzen, gauaz, bueno... Deio bai, bai, loiteko? Bai, ez, ez minutat loin. Minutat ez da loin. Egia? Gelditu lauden bat zanguen bauxatzeko eta hola, baina ez du loiten ala, no, eh, musika. demora Begoita zazpi horren. Begoita zazpi, bi egunaz ez du zu loin? Loin, minutat ez da loin. Ez, pausatu, no, no. ere ez duitan. <laughs> Ez, edo, no, no. Biga upasa segidan. No, no, no. Biga segidan. Ah, Bat ez loin gabe? No, loin gabe. Eta et, eh, akidura, loa ez zauzul? Ez, ez el Geo, ah, ahkian intian uh, vitamina atzuta hola, eta eh, espresak per ba, uh, piskat. Ah, uh, bitakit geo, nik dira bi urte eni ilaiko la loinian laurden bat, eta izierri gaiztu haukanean geopartizia, hori matia eta iziarri ah. gaizkin intian. Ah, eta inanien aurten... Eta jateko? Uh, Hoi jateko abauden eta. Baina, gelitzen ziste ala... Ha, ba, ba, ba, ba, ba, Hortako ba, girua ondi bada, kasik uh, hamar, hamar kilometretan edo edaria edo jatekoa, Hortzako, ba, ba. no. guzitan funtzean, eh, untsa egizibitea gira eta untsa segitea ba, ba, gira. Ba, Neogel zizte, pausatzen zizte? Ba, pausatzen gira, ba, niz, biziki pausatzen zen, eta ez du biziki maite dugu egiteko ez dut, eh, ma, ma, ma, ma, ma, ma, problema ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ez ma, ma, ma, Alta ma, Berda, jan, baina ez, egon behar datu, gure odola, dena bat oso miskuletara da. Eta bai. tripa gainean, eh, ez da biziki heldu ordean, tripa dena seko mm, bukatzen da. Ah, bai. Eta ordean ez duzu gehi eh, iesten al. Ba, Izek, joiten zizte, eh, denbora bat eniteko, fen, nahi duzi egin hainbeste edo finitzia aski uzia? Ba, Bola, finitzia. Finitzia eta gero horren aldo da den bezala baina da lemiziko misi ez da kamiatzen horren bat gutxi ero gehi ero lehenak horiek bai dira irazteko ahi dira ah, horiek ari ba, ba Urik uh, maiten du, lemiziko maiten dut goita ez dute loiten, hori, xef. Amar eta ez ortsiek uh, eh, galde iten no, beti hortan haibitia, hori bezala galdeka eta erten ifo kon arribe, ifo bai, arribe, denek hori die, bai, bai, hori hori duk zeila, alainan batuk uh, eh, orten ez aspi hon bat espiti arribatu e, ikusten duk molde xarian, ez? Eh, ah, baitzut, zailenan, eh. e, eh, izan duzin mentu zailak, Elgerkin zinezten edo... Ez, ez, ez, ez, ah, ba, Gile mail bat goro odiak, ah. Zailena, no, oh, hemen... Zailena, Izan duzu, mentu bat la, zail... Lastarka denbora horretan, ah. akasik uh, eltzean, uh, zierri bero zen, akasik bero igrado zen, eta bada iru horren pasaia, dena peina beltza duzu, gaitik gauzu beroa, berotasuna, eta beti berri zeldu, beti goiti. Eta horien, psiki sofritut, baina angelo buri hau txanin, eta manak eh. Zuk zeilena? Eh, nik zeilena eh, mafat hori pasatuta ira, eta nola deitzen du. Le maidu ira, ite azken hori, dena eskaler, eta hortan, hortan pixka sofritu diat. Eta hor pentsatzen da, pixka bat abandonatzea? Ez, ez, ez, ez, ez, no Ez, ez, ah, nire jil bezala burian iziak egun salintian, abandonazia bate. Ez da sekulan pasten burutik. Ez, hor zeurik ez. Ez, ez. Ez duk orain min unbeit edo jumea, ba, okikime autala, eta ez duk eta... Ego, akitia mali bazia gehitxo egiten, egiten zira, emekin ah, mekixo egiten zira, gero behi zein da jakeldu dira, eta... Ze, finitzeko, ez, eta behar dugu haipatu duna martiriko lastaketara, finitzeko, ze atxikitzen duzie, ze imei atxikitzen duzie, oai? handik handik uh, enako giro hori lasterka hori da hengo munduko xapleketa bezala Aba. ez dute beste ipentratzen, eh? hori dute bezik eta eh? Uh, aste eta itzin uh, irratiak, tebistak, nekortaz <laughs> bai. dira eh? Ba. handene badakite badela Diego Aldefu eh? zauritut guan, eta hango, hango jendeak eta mm, biziki hiru hau naute. Eh, konten dira zure erisibitzia da. Peio? Aba, ah, hori bera, hori bera. Batukan gatiak egon eh, guzia itzulikaka beti hori de hori de hori aipatzen, aipatzen alor. Eh. Eta eta jendeak segitzen ute, jazero handi batzu goizeko hiru hontan, eta ah, ba, ez, eh, bezala. giroa zara, ogoi urte bezik badela lasterka hori, eh? urte, me badu, ez, bere, fama, dute eta... Ba, jendek estimatzen iziari. Hmm. Ah. Eh, elden urtean eh, Euskal Trailek eh, ultra bat proposatuko diela inen duzia? Ba, ba, nik ba, baina bai. ba, ba. du. Egizkatzen, bai. ze hori. Ba, ba, du, egin gure... Beago da, antolatzei detan zizte, beago da. antolatzei eta gure menditan dira hori, anaztu hori utxin behaz. Iriatzeko zori? <laughs> Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, eroen diagonala aski eh, aski agi agia lasterketa hori eta bi ibaziek hasteko hori, hori eginik eta hori kondaturik uh, eskertzen zaituztegu uh, um, ez da ez da erokeririk igande untan igande zera Dona Martirin baina nastak eta txiki bat alere bai. eh? Dona eta fiteago egiten dena, zu loite, zubalioarez eta fitxik Eh, lenik fite, eh, lenik eh, nolako bastaketa da, mendian da, eh? Bai, bai, mendian da. No kanto du? Ordean da Dona Martiliko foie rural elkarteak. Mm -hmm. uh, Eriko elkartea da, eh? Bai, Eriko elkarte bat, kultura eta kilora sustatzeko asmoa duen elkarte bat. Zendako antolatzen duzuela mendila esterketa bat? Eta ez pinpo jaketa bat? Hori, uh, itenda... Uh, Amaiu da? Hasi zen ez hoita amak bat ahurte. Ah, hoita amak bat ahurte. Beha dugu hartu. Ez ez dugu itatu ba, moda izaitea. Eh? Maite dugu kilora, iten ditugu pilotari jaketak, eh, eta ara, maite dugu. Hmm. Oren, noren bai. dako antolatu da ala hori? Ordean, eh, dene egidekia da, beha ziten ditu hama iru kilometro terdi, eta boste metra desmaila, gein behera. Bai. Beha aski egeski egiten da, e, badira patiak, e, baina e, ba, hala, pasatzen da. Nok parte, o, somat part, somatek parte hartzen dute usaian, guti sasoiuntan Usaian, e, sasoi usu euria dugu. Ba, hori da. Eta larogoi bat, larogoi bat. parte hartzare, eta, eta nundik ingurukoak dira? Bai edo el eldu dira pixka bat kanpotzik. Ez, eh? ez biziki urgunetik ez. E, dituzu ere edo... Orain arte eh, ez ginuen sobera egiten, orten eman dugu petako bat, <laughs> ba, interneten bidez eta egin dugu webgune bat, eta horren bidez... Nola da webgunea? ba, ez da... Ez da Herrian, bada erritar batek du atxitzen hori, hmm? eta hori alde bat eh, egin, dauko eh? egin, dauku, ez, ez? Ez internet eh, hori alde bada, ados. Bai. Nore izena du, ustena da izena? www.donamartiri.fg Hora txamaiten da, bai. Hora uh, bai. Eta erraten duzu, uh, behar bada kanpotik jendea uh, gehiago nahi Bai, mm, ba, ba, ba. Bai, Zagatikaz? Ba, nahi genuke ba, ba. Gero egia da... Egun eun pasa hartzen alditugu. Egia da, ba, ba, ar, ez dela biziki ba, ona, ba, ba. untan, peio bai. Zendako ez duzi kambiatzen, eh, Oa, hilatez edo... Bai, be, gogoa dugu, bai, heldu den urteko aldatzea, bai. Dataz? Bai, zentara. ere, biskat, uh, ba, urte bukatzean eta biskat uh, hmm. dira edo iatia pixkat hori hona. Sasoinaren uh, finitzia da hor, Ba, ba, ba. Personukete biskat hain txinatu. Bai, be... Gogoan dugu eta heldu den urtean usteiren uh, egin ah, beharra dugu. Ados. Zena isa, zindako peio eta diagonaletik egin tagero hori promenada da, zindako? Bai, Jo, bueno, ez gitu kapa hilatiek, hurik ez. Eh, baina, bai. alade, amas kilometra hiten bat dituzu, hiten duzu, eh? Ah, inbat dira. Alde, zepite, erdion erruik emaiten zitu, erdion, eh, eh, alade, pastan zu bat, horren bat laurren, hmm. ala alade, eskitzen dut. Silvia Izage, aurten berri, berrikuntza da, ibilbide bai. berri bat bat Ibilbide berria. Ez bai. da, ibilbide berria goan? Nune Nundi da... pastuko da? Herrian berrian, herrian berrian da. Uh, ba, hala, sekatu dugu uh, eh, inaraguti egibide egitea. Eta ortengo ibilbide ortan uh, eh, dira bakarrik eh, bizpailu kilometro egibide eta gainatekoak uh, bideskak eta leheno bai bazen gehiago zenta aspaldiko ibilbidea zen eta emeki emeki iten dira arristatzen hmm. uh, bideak. Uh, Ados, eta beraz... Denetan uste dut, hola den, hola hortako... Kamiatu duzi ebil bidea, ebil baina distantzia behar da? Bai, aurten. Ege pixka bat ege Hori ere, eldu den aldatzen dugu, pixka bat dugu. Pentsatu zere uh, eh, jendea uh, eh, urgunagotik uh, edinaztea, hara. Gero ezta zailu, La... gero ezta zailu, gero ezta jende gehiago. Bai, hori. Ara bai. da? Ezin ure, ezin ure eta peio, bai, zik ere... Labo gau zibiskaten ustez. Bai, bai, hartako heldu dena urteko amaseia aipatzen dugu. Eta geho behar ez, ono gehiago luzatu, ara ikusiz. Badalekua dona martirien guruan? Ah, Bi aldi azten aldugu, itzuri. Beharrez. Plazatika, ah, plazatika bai. biatzen da? Plazatika biatzen da, bai. Bon, ba, ba, badakizu pixka bat nondi pastuko den edo... Bai, ba, nik ez, ba, be, uh, eh, Elza eh, bai. Jose, dugu ba, gure dako, mendi uh, gorena. Bai. Az, ba, politia, uh, bat ditugu uh, gune are, uh, uste dut, uh, etxe gabe eta pixka bat galduak bizpailu kilometrola etxerik ikusi gabe, eta bat ditugu mm. olako gune galdu batzu, eta... Oianetatik eta pasatzen da? Ah, denetarik, bada, biziki... Uh, ez du, ez... Eh, Kabala sendrak ere, uh, nun uh, oinez pasatzen alden bakarrik, hmm. uh, motoz ere nekez. Ez ah. hmm. du gaipatu peiota jilen uh, fite-fitea diagonalen, nolako ibilbidea da? Da, gehiago mendia, oianak... Arrunt mendia da, ne? Arrunt mendia. Ah, Iartzea eta ba, alade ez, pilo, ez? Eh? Ba, ba, Arrunt mendia. Akitzia niukale... Ah. Sortzi kilometra gudonien, tio, kana sukre bai. ah. deitzen landa hori inartian. Piskat, eta gero, dena mendia gero. Ah, ah. Joak, peina eta... Dena peina, bai, dena ahi hmm. eta, dena bai, eta... Hmm. Silvian, eh, igande untan, beraz, eh, dona martiriko lasterketa, eh, deneri irekia biztan dena erranduzu, mm. izenak eman behar dira entzinetik? bertan giten da hori, e, sortziak eta erditatik hat, beraz, lasterketan abiatzea da amajontan, mm. eta la, sortziak eta erditatik hat etortzen aldira lasterkareak eta bertan izena eman. Uh, bakarrik uh, hamairu kilometro jen egiteko behar da gutien uh, adin kategoria kade izan uh, adinaren aldetik ah, zadin da hori uh, behar da hamase urte uken hamasei bai, da, Hamai... behatzi egun eta rarogoi eta pian sohtua behan, behan tenez ados Hala, hori hamairu kilometra iteko. Enteko, baita beste bilbide bat? Bai, bo, iten dugu, zat, e, proposatzen dugu, bi kilometrokoa. Mhm. Gure haugen e, pixka bai. bat e, ezagutarazteko kilora hori, lehiak eta mundua. Eta, mhm. Gero, pentsatzen dut, bon, ba-, badela izen emaitea ordaindu behar da? Ordaindu hamar euro. merke merke, bai, zenta, eh, <laughs> bon, geho, xariak ere arabera ditugu, ah, bai. bon, merke, eta... Mm, eta behar da... Hala, den, eh, den, denetan eh, bezala, edo behar da licentia du nizan, edo mediko baimena. Edo medikoaren agidea. Bariozkoa, biztan dena, bai. egin nahi baitu... Uh, gehienez urte, urte, urtekoa. Urte, urte batekoa. Urte batekoa. Urte Zortziak territan, eh, itzordua Dono Martiriko, bai. plastan, beraz, Dono Martiriko lasterketa egiteko interesatuak diren. Mm. Guziak, fite-fite eh, epeio zurekin, zuri berritzeldu gira, zenta zuk ere itzordu batzu baitu zuen, bastan darrak elkartean? Bai, nahi nuen aipatu, kezeski eta maratoi eta oita bat kilometrako lasterkaldia deliatia ginean eh, bilkura horoko horian inabiginin, hori ugian undagian, eta berriz, eh, berriz egitea orten. Hori ustailaren uh, eh, emeetzian izan duk. Eta, Zer izan da, eh, maratoia? Maratoia eta maratoia erdia. Biak, biak egun berian. E, aukten hafe, aukten, ba, aukten hola inaginean. Bai, bai, berriz, bai, bai. eta, bai, biak egun berian, maratoia erdia eta, eta maratoia. Eta deliatu diuk denen artian, eh, berriz proietu bera eitia, aukten... Uh, Uztailaren helduzu? Elbuen urtean. Uztailaren emeretzian. Ah, bai. Ba, badastia, eh? Eta geho, bai, badan uh, eh, inskripzioniak eh, hastikotuk uh, eh, amostetik lan da. Hmm? Ba, ki ujaze, bon, be, sobera jende izan zian, sobera kina. Ba, ernatu behar da, eh? Ernatu behar zela hartako. Zoma jende hartzen duzia? Denak? Ez denak ez, ez denak ez. Zon bat hartu gintian jaz Ez dut eh, horretaz. Eh, Mena mugatu da. Ah, eta denako atzen likuik, eh. eh? Eta hor hatik, dono martirin ez bezala, intzinetik internetez eta... Bai, bai ez dugu. Denak ez dugu lekia merian hartzen gehiago. Hmm, Artuko dira. Bai. Besteik? Ne, ez... Er, ernatzeko, nahi basuten egin. Ernatzeko? Bon, ba, dute hasti biskatoi, ino, Hemen diko txailera. Ba, ba, ba. <laughs> Baina, bon, eh, hori da, egio da batzuk... Bueno, eh, Aitzineat identi hori denak, ah, ba. bon. hori da. Dona Martirin, eh, Dona Martirin, besterik eh, gehitzeko, Silvain? Best, ala ere, balio du, zehaztea bai, bon, gero izanen dela jateko, dateko, beste bai, bat? Bai, bai, bai, bustitza eskenia, eta bada ere bai eh, hori izanen dira ere arperoa ikastolako buhasoak mm -hmm. Eh, taloak proposatzen dituzte, jateko parada ere. Ara, beraz, egun gozo baten pasatzeko bai. menturan, eh, bai. mentura dona martiren bai. Mm. igande untan, besta luzatzen alda? Bai. <laughs> Ere luzatzen alda, bai. Bai. bai. bai. Bai, Bon, beraz, eh, ara, egun eh, guzia pasatzeko, zinez, bada para da. Dona martirin, ebe eskertuko zaituztegu, denak, bai, Silvia Izager, eh, gaiteko, goitara zize, dona martiriko lasterketa igande untan dela, eta izenak emaiteko lekuan beran, sortziak eterditan, beraz, denak omitatuak ziste han urbilikoak ez direnak ere, eta aldaketa bat zanen dena, elduen urtean, kasu ustailera pasako da, beraz, seila bat izanen da. Eskermila, Silbea, bai. eta baita Eskermila, Peio Salaberri eta Gil Egotabedea, Osoek egin duzen balentria, diagonalde fu, aski ikaragarria, ipatu duzue, eskertzen zaituztegu. Bai, mile esker eh, Ondoko itzordua zer duzue, hor fite, zer, zer lasterketa iren duzue? Ni aldudeko lasterke hori. Bai. uh, eh, maiatzeren ogoita marriana. Oh, eh. oh, oh, zi, aski, Bestatzeko, bai. azteko peio eta gil eta beste bat arte. Hara, bai, eta bukatzen dugu gure eh, gaurko jokozkan posaioa, pixka bat goitaraziz, aste buruntako itzorduak, adibidez, ostireluntan berean, usaian bezala, kiroleman aldia izanen dugu, zazpiak laurden gutitan guti gora bera, larun batean, larun bate gauean, eskubaloia izanen dugu aipagai, atagatzetik, nazional iru iruko ir, mutikoak izanen dira atakatzaren kontra, atakatze espalionen kontra txaldeko zaz, behatzi bakatu izanen da eta igandean errukbia eh, federala, federalak berriz heldu zauzkigu eta bostak eta laurdenetan eh, maule lan da izanen da eta bostak eta garazitik nafajoa gaiak eh, besterik ez entzuleak laster mirar y ser moduz? Ongi, ¿estás todo